وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار <clears throat> معشر الأحباب اليوم ولدت أن أتناول موضوعا ألا وهو النصح إلى من يظلمون المدارس نارا ndugu zangu katika iman leo hii nimeona kuna haja kubwa tutoe nasaha kwa watoto wanachoma mashule kwani ilikuwa katika barnamiji yangu Sehemu ya kwanza tutakujua lengo na madhumuni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuumba moto, kama moto inapatikana katika ardhi kama hii. Je, hiyo kazi ambayo kama watoto wanafanya kufanyia moto ni sababu kama Allah Subhanahu wa Ta'ala aliumba moto au miongoni mwa sababu za Allah Subhanahu wa Ta'ala kuumba moto? Hasha wakala. Alafu sehemu ya pili itakuwa ni baadhi ya sababu ambazo kama zinapelekea watoto kufanya mambo kama yale zote tunaambiwa kwamba hakuna crime ambapo mtu atafanya lazima kuna sababu. Jambo lote la jarima ambapo mtu anafanya lazima kuna sababu kwamba kwa jumla hili crime kama ile. Alafu sehemu ya tatu itakuwa na saha mbili tatu kwa ndogo zetu. Tuanze na fawaidul nao. Baadhi za malengo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuumba watu. Sababu ya kwanza tudhakiru binal al-akhirah kama moto tuliona katika dhikana hii inakumbusha watu kutokana na moto wa akhira qala Allah ta'ala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema afaraitum nara allati turun ili mwanaje moto kama nini mwawasha fa antum ansha'tum shajarataha am nahdhu min shay'in kwani nyinyi ndio muumba zile vitu ambavyo kadri natumika kuwasha moto kama ile sawasawa itakuwa ni kuni sawasawa itakuwa ni petroli na mfano wake nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lilmuqwin sisi tumefanya mtu kama ile ala anasema amefanya mtu kama ile inakumbusha watu moto ya akhira ya jahannam na vile vile ni faida kwa watu kama ni wasafiri anna abi hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala abu hurairah alikuwa akisema Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam qila ya rasulullah in kanat lakafiyah قال فضلت عليهن بتسع بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها رواه البخاري anasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia kwamba moto tulionao katika ardhi kama hii ni sehemu moja katika sehemu sabini ya moto wa jahannam wanasema kwamba leo vitu vyote ardhini vyote, kama ni kuni, ni petroli, ni LPG, ni nini ni nini, zote ziko pamoja, iwashe moto kubwa, hiyo moto itakuwa ni sehemu moja tu katika sehemu za moto wa Jahannam. Masahaba wakashtuka, wakasema ya Rasulullah, ipo dunia tayari tosha kama ni adhabu, ipo duniani yatosha kama ni adhabu, yanatosheleza tayari Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia bado ziko sehemu 69 69 ambapo bado zimebakia. Hadithi imetokana na Bukhari. Sababu ya pili, tustamalu fil idaa. Moto inatumika katika kuangaza. Qala ta'ala idra anaran faqala li ahlihim kuthu inni anasu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'ala an-nari hudan kwamba Nabii Musa alayhi salam pindi alikuwa akitembea na watu wake wakati usiku akaona moto, kisha baadaye akaambia watu wake, simameni wote nende pale, huenda nikapata kala moto tukatumia katukutu katukuangazia sisi njia ama vile vile tukampata mtu pale amkamba atuongoza njia ya kufuata. Vile vile miongoni mwa sababu za Allah subhanahu wa ta'ala kuleta moto katika ardhi kama hii, tustaamu litadfia moto natumika katika kuleta nini kuleta joto, kwani wakati wa zamani watu walikuwa washa moto kuleta nini, kuleta joto wakati wa baridi. Lakini sasa kuna teknolojia, watu wanatumia nini, wanatumia zile heaters. Naam, Ibn qala li ahlihi inni anasu naran saatikum minha bikhabarin au atikum bishahabin qamasin la'allakum tasqalun. Nabii Musa huyu huyu bado katika historia hiyo pamoja ni kwamba alikuwa na watu wake, akaambia kwamba wanaenda sehemu kama kuna moto pale anaenda huenda kapata nini kala Mungu akawaletea waweze kufanya nini waweze kuiacha. Naam. Vile vile miongoni mwa za ala kuleta moto tustamal fi tabhi, inatumika katika upishi. An Aisha radhiyallahu anha qalat kana yati alaina shahru ma nuqidu fihi naran inma huwa tamru wal ma'u illa an nu'ta bil hirmi rawahu al-Bukhari. Aisha radhiyallahu anha anasema kwamba maisha walikuwa kiishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanaenda takriban mwezi mzima, mwezi mwingine mwezi mwingine bila kwenda kuwasha kwa nyumba yao. Ahlul ilm anasema ni kinaya katika ubishi, walikuwa wapiki, isipokuwa walikuwa kutumia tende na maji, labda wakati mwingine wakipatiwa nini zawadi ya nini zawadi ya nyama, ndio angalau kidogo anawasha moto. Kwa hiyo ni faida kwamba moto kazi yake ni kupika. Vile vile eh, sababu ambapo kama Allah subhanahu wa ta'ala anasema moto, tustamal fi ta'dhib wal qatl moto unatumika katika kuadhibu na vile vile kuua. Qala taala, ala nasema qalu hariquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Wakati Nabii Ibrahim alayhi salam alikuwa akilingania watu tauhid na kueleza watu na ibada shirk, siku zote Quraysh walikuwa wanafanya ibada kwa njia nyingi, tutakuja kuelezea siku nyingine. Miongoni mwa sababu za kupitia quraish kufight back Tunaamua kwamba walitaka kikao, wakaamua kama na Ibrahim alayhi salam, wakati kauli kwamba afanye nini, achomwe. Na kwa hivyo dalili kwamba mauti inatumika katika nini, kuadhibu. Anna Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah anasema بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض وقال لنا إن لقيتم فلانا وفلانا فألقوهما بالنار قال ثم أتيناه المدعو حين أردنا الخروج فقال إني كنت أمرتكما أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن أخذتموها عنهما فاقتلوهما رواه البخاري kwamba Abu Huraira anaelezea story kwamba iko siku Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatuma sehemu fulani waende kupigana kule, kisha baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam akapata amri kwamba kuna fulani na fulani katika miongoni mwa watu wa Quraysh anataja majina, mikono tano watu kama wachome moto. Abu Huraira anasema pindi walipokuwa tayari kuondoka kwenda kule, wameenda kumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawakataza akawasimia, msifanye hivyo, kwani kazi ya moto ni kuadhibu, na sababu ya kuadhibu ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndio mwenye anafanya nini, anaadhibu kwa kupitia moto. Mkutano wa kama hawa mwaombe kipo cha kawaida. Kwa hivyo wanatuma mashule na kuoa wenzao, wajue kwamba wanafanya jambo ambalo halifai. Hebu tuangalie baadhi ya sababu kwa kwamba inapelekea kram kama ile kufanyika. Sababu ya kwanza sio tarbia, malezi mabaya. Wallahi niliona wakati mwingine mwalimu alielezea story akisema kwamba iko siku mzazi alikuja shule akawa anamwambia mwalimu mtoto wangu sikumleta hapa ili aweze kuperform, bali huni mleta hapa ili afanye socialize tu, ajuane na watu na anaongea na watu na mfano wake. Mimi niko na mali. Na akamwambia mwalimu ile pesa ninapata kwa siku wewe wewe kupata busara kama hiyo maisha yako. Maneno gani haya? Je, unajua mustakbal? hasa wakati Alafu kusimu nyingine mtoto kidogo alipata amri na mwalimu afanye jambo fulani, mtu kidogo kama watoto kawaida walimu wanachagua na nini? Kidogo mwalimu akamtia kidogo, kwa kidogo tu mimi kwa nikaona, sikofia kuumiza mtoto. Mtoto akaenda nyumbani akamwita baba yake, wallahi nilikuwa siko na leso, nilikuwa na leso nyingine. Kufika hivi nasikia mfanyikazi kama ustawi Mzimu katika mwenyewe kwamba angalia, nikasema ni nini? Akamwambia bali fulani alikuja hapa, akaingia darasani, mwalimu anasomesha, akaja kumzaba mwalimu mangumi. Tabia gani hii? Wallahi jambo kama limetokea. Naam. Qala Allah Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlaamini, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ongoeni nafsi zenyu na vile vile familia zenyu kutokana na watu wa jahannam yadhuru annasu alhijara, ama kama sifa zake ni kwamba kuni yake ni moto na nini, kuni yake ni wanadamu na vile vile jiwe. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun, kuna malaika ambao wana nguvu, hawana huruma hata kidogo. La yaasuna Allah ma amaru ma yafaluna ma yumarun, sifa zao kwamba wasi Allah subhanahu wa ta'ala, bali wanafanya katika yale kwamba wanaamrishwa. Qala alulama, tuna nasema ay faqihuhum, somesheni hawa watoto dini yao waelewe vizuri waadhibuhum na vile vile wapatie watoto wenu adabu wad'uhum ila ta'ati la na vile vile mwalinganie watoto wenu kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala mwafunze watoto wenu kumtii Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake sallallahu alaihi wasallam wamna'uhum min istihqaq al'uquba na vile vile mwini sababu za kuziwa watoto wenu kuingia katika moto wa jahannam kivipi irshadihi wa ta'limi kwa kuelekeza wao na vile vile kwa kufunza wao عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة سمع كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة هل تنتج البهيمة آه، هل آه، تنتج البهيمة هل ترى فيها تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعان رواه البخاري انا سمع kwamba kila mtoto anapozaliwa anakuwa yeye anazaliwa katika fitra ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala maanake anakuwa kama yule empty cassette. Kwa hivyo sasa wewe mwenyewe utakodao pale nitaimba, ukidao pale Qur'an inashuka pale Qur'an, ukidao pale muziki inashuka nyimbo na mfano wake. Sasa ni wazazi wanaonyesha mtoto njia isiyofaa, ima njia ya bodi ama njia ya Nasara ama njia ya majusi ama njia ya Illuminati na worshiping na mfano wake. Ni nani? Ni mzazi atashika mtoto mkono ampeleke sehemu kama ile. Rawahu al-Bukhari. Qala sharih خلق الله الإنسان في أحسن تقويم على سبحانه وتعالى ما دام أكيد سوا سوا على الفطرة النقية الخالية من شوائب الكفر كما أمرنا يكتك الله أن في الفيلة حلوك الكفير ومدنة المعاصي نفي الفيلة حلوك الفوتة والمعاصي ومن ضمن العادات نفي الفيلة على المنظمة madharau, sijui kabila, sijui mfano wake, ni wazazi wanafunza mtoto kama kina fulani sura rangi fulani, ni wapi kwa maana. Hawa ni wafanyakazi wetu sisi na mfano wake. Musta'ida liqabul khair wa shar, anakuwa anajiandaa, yuko tayari kuchukua khairi na vile vile kuchukua shari. Thumma yati ba'da dhalika dawru al-abawayn wal bi'a kisha baadaye inakuja dauri wasizamini kumweleza mtu kama yule, na vile vile kuna kutofusa adabu, na vile vile ile mujtama ambao anaishi anaishi ndani yake, alati yasha fiha islaha wa ifsada, ambao kama anaishi ndani yake, huenda kwa sababu ya yeye kuwa mtu mzuri, ama vile vile yeye kuwa mtu mwovu na vile vile mfisadi. Qala Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, amin. wa kam mimman ashqa waladahu fi dunya wal akhirah bi ihmali, akisema ni wangapi katika wazazi ambao kwamba na wamefanya watoto wao makosa kheri za dunia na akhera akhira watabashiria hivyo hivyo bila kufuza adabu tariki taadibihi wa i'anatihi ala shahawati na vile vile anamsaidia ule mtoto katika shahawa zake matamanio yake eti eti anagoma eti aende shule mpaka anunue simu mzazi anachukua anapeleka anamnunulia simu sio anagoma sio anataka wifi mzazi anachukua anachukua wifi anakia watoto bila kwa control na mfano wake wa yazumu anhu yukrimu wa qad Ibn Qayyim anasema kwamba mzazi anadai kwamba anampenda mtoto, anamkirimu ili vile vile anamtweza mtoto kama yule, wa annahu yarhamu wa qarama, kwamba yeye kuna rahma ya uzazi, ilhali kama mdhulumu mtoto kama yule, wa haramahu fafatahu intifa'u waladi, mtu kama yule akakosa kufaidika na mtoto wake yeye mwenyewe, wa huwa ta'ala hadhu fi dunya wal akhirah, akosa matunda ya mtoto kama yule katika dunia na akhirah. Wa idha ra'aita al-fasada fil awlad anasema unapoona ufisadi kwa watoto, uharibifu kwa watoto, alimta anna amatahu min qibal aba, utajua mambo kama haya sehemu kubwa sana inatokamana na wazazi wao wenyewe. Maneno kama haya katika Tuhfatul Mawlud bi Ahkamil maulud, kitabu Mukammalul Qayyim, mtoto wake alipozaa maanake mchukuu wake sasa yule akamanikia kama zawadi. Hebu angalia maulama watu kama na cha Mungu hakufanya happy birthday ama si baby shower ama si baby nini, bali alimwandikia mtoto wake nini, ahkamu ambayo kama inafungamana na yule mtoto ambaye kama amezaliwa. Sababu ya pili, ni kwamba sababu ambayo inapelekea watoto uh, kuchoma mashule ni aljahlu bi maqasid sharia, hawaelewi sheria ya Uislamu ilikuja kivipi, hawaelewi sheria Allah subhanahu wa ta'ala ilikuja kulinda mambo mangapi. Jaa sharia alislamia lihifdhi dini Je, Uislamu ilikuja kufanya dini na itikadi sahihi wa nafsi na vile vile wanadamu, watu wasipate wana ovyo na kuharibiana na kuvujana heshima, wala akili na vile vile akili wa nafsi na vile vile nasaba, kama watu wasipate kuzini ovyo, wa imani na vile vile mali. An Aisha radhiallahu anha, Aisha anasema anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, kama mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, rufi alqalam an thalatha, watu sambuli tatu ndio hawapati madhambi ani kwa yule ambaye analala hata yastayqidha mpaka amke, wa ani saghiri hata yakbur, na mtoto mdogo mpaka balege, wa ani majnun hata yaqil au yafiq, rawahu Ibn Majah. Na mtoto mdogo mpaka haweze kubalege, maanake kama ni kijana anaweza kumtia mtoto wa kike ujauzito na vile vile kama hivi mwanamke anaweza kupata ujauzito. Hiyo ndio ndio bayana kama Allah subhanahu wa ta'ala ameweka kwamba ikifika mtashavuka ule saidi mwingine tayari anaanza kuandikiwa madhambi. Mwanzo al ibada. katika zile agencies ambazo nimezitaja hata katika serikali hakuna kitu cha youth eti kama hawa ni mayouth wewe ndio jaji kama ni lawyer anazungumza kama jaji kama huyu ni youth kwa hivyo msamehe hakuna kitu kama hicho kitu kinaangaliwa pale, tuko na elfu tatu hapo, kuna mlazimu, tuko na mtoto na vile vile tuko na watu wazima. ni tatu pekee yake, hakuna cha hiyo tuko. Kwa hivyo kijana amekuwa bado shuleni ama kwa university na mfano wake, usitumike vibaya na wanasiasa. Kama enda kwa mtu fulani, endeni mkafuruge kule, endeni mfanye hivi, wallahi ukishikwa ukipelekwa kotini, ile hukumu ambayo kama mzee wa miaka sitini ama sabini atapatiwa, utapatiwa kama hiyo hiyo ama zaidi hapo, kulingana na umri wako. Kuliko usidanganyani, kuliko watu wengi ambao kwamba wanaenda high school tayari washakuwa watu wazima, maanake ni miaka kumi na tano kuelekea ama saa ikizidi sana, ikirudi chini sana miaka kumi na nne tayari hawa ni watu wazima, ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawaandikia madhambi. Kwa hiyo mtu asijidanganye kama yeye ni yule juzi tu kuna mtoto ambaye alichoma shule miaka ya 2017 huko na alikuwa na miaka kumi na nne. Baada ya miaka minne, leo hii wallahi, juzi amefungwa kifungo cha maisha. Naam, kwenye maisha hivyo. Kwa hivyo sasa, hata kama wewe unajisema kama ni mtoto, kuna juvenile courts, kuna zile courts za watoto ambao wanashinda kule vile, na vile vile tunapohukumiwa Kwa hivyo mtu asikudanganye. Wa ibn Abbas radhiallahu anhu maqal, Ibn Abbas anasema Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yajibu al-maqtul bil qatl yawm al-qiyama, siku ya kiyama yule aliyewawa atamshika mateka yule kama alimuua, akimpeleka mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Nasu yadi wa rasu biyadi, in hali kama nywele yake na kichwa chake iko katika katika mkono mkono wake amemshika kabisa anampeleka. Wa audaji utashqa mudama ali hali kama yule aliyewawa tayari kichwa chake kinatoa damu ya hali ya juu. Naam yaqulu ya rab akisema eh mola wangu sal hadha fima qatalani muulize huyu bwana niliua mimi hata yudina min al-arsh mpaka peleka karibu na arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala rawahu nasai kwa hivyo wewe ambaye kwamba unaenda kuchoma makhlas wewe ambaye kwamba unaenda kuchoma madoms unaua watu wengine ujue kama siku ya kiyama utakuja kuhesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala iwe kama wewe ni hautasema mbele hizo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ni mtu mzima ambaye kwamba utaweza kujibu Allah subhanahu wa ta'ala, mbona ulichoma ile dom ikawa ni sababu ya fulani na fulani na fulani kukosa ima kiungo fulani ama kuwao kabisa. ana jawabu. Vile vile miongoni mwa sababu ambazo kama zinapelekea watu kutoa mashule na kukarana usuru, wale marafiki wabaya, ama nasema pia pressure. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduun ila almuttaqin. Marafiki anakuwa anafanya rafiki katika maasi siku ya siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala watakuwa ni maadui bali yao bali wakilaumiana. Naam, waqala Allah ta'ala na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika nyingine yawma ya'adhu dhalimu ala yadayhi, siku ambapo mwenye dhulma mwenye kufanya jambo isiyofaa atakuja kujuta, yakulu ya laitani takhaftu ma'a rasul sabila, akijuta akampa akasema kwamba afadhali ningefanya mambo kama yanafaa ya wailata laitani lam altakid fulanan khalilan, laiti mimi wala najuta singefanya fulani kama ni mdani wangu ama rafiki yangu. Laqad ala adallani ani dhikri ba'da idjaani wa kana ash-shaytan lil insani qahulan, mtu kama yule amefanya mimi nimepotea na njia sawa baada ya kunijia mimi mwenyaji vile vile aya akimalizia aya kama hii akisema, shetani kazi yake siku zote mambo yake yakiharibika, mambo yakigoma, anakimbia anamwasha yule mwanadamu. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, Abu Musa anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema man jalisi salih wal jalisi su, akipiga mfano wa marafiki wawili, rafiki mbaya na rafiki mbovu, kama hamil miski wa nafiq al akisema ni kama kwamba yule aliyemiski na yule kama anabibia kiriba fahalu miski ima yudhia yule mwenye kuwa miski baada ya kupata miski wa ima tataa minhu ama uende kununua kwake yeye au at least antajia minhu rihan tayyiba utapata harufu nzuri kutoka mtu kama yule ama jaza saido nafsu kulkir rafiki mbovu ni mfano wake ni yule mtu kwamba kama blacksmith ima ayuhriqa thiyaba uenda labda pale kwa jina anatumia moto kwa wiki uenda moto karuka ikachoma nguo yako au wa imma tajra minhu rihan khabitha, ama kwa uchache huenda kwa kutoka pale kia harufu mbaya. Rawahu al-Bukhari wa ghayruhu, hadithi kama ipokelea Bukhari wengine bi alfaid mutakariba. Miongoni mwa sababu zinapelekea watoto kuchoma shule, qillatu au adami ihfai tulab masai masaih la kwa ghairi min counseling. Watoto wanasoma tu mwalimu tu yeye hamu yake kubwa ni kama watoto wasome apate sijui ngapi kwa hiyo sasa mwalimu yeye hataki kujua, yeye pia darasani, yeye ni makazi na vitu vingine, hana time hata dakika kidogo ya kupata kutazama wale nasaha. Na kuna motivation, mfano wanapata pale kwa mfano mwalimu shule, labda watoto wanapata S kiasi fulani inahesabiwa kila ile labda elfu moja au elfu mbili yategemea na shule yenyewe, kama wazazi matajiri mpaka elfu nne mpaka elfu tano na yategemea, ni motivation. Sijasema wasipatiwe, lakini sasa fursa kama ile inatumika vibaya. Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala anasema wadhakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin kumbusha vijana wakumbushwe kila wakati kwani kukumbusha inafaa waamini وقال الله تعالى نفي نبي الله سبحانه وتعالى سمع katika nyingine wadhakir bihi an tubsara nafsun bima kasabat kumbusha watu kupitia Qur'an tukufu huenda mtu asije siku ya kiyama akadhibiwa sababu mambo kama alifanya ima kujua ama kutojua وقال صلى الله عليه وسلم نفي نبي mtume صلى الله عليه وسلم anasema adinu nasiha, dini kunasihiana mara kwa mara. Kulna liman, tukasema nasaha kwa nani? Lillahi, kwa Mwenyezi Mungu, walikitabi na kitabu chake, rasuli na mtume wake, waliaimati muslimina na viongozi wa amatihi, na watu wa kawaida, na vijana wetu wako miongoni mwa watu wa kawaida. Rawahu Muslim. Wa Wanasihatu hiya iradu lkhairi lmansur, nasaha ni kumpendia kheri, ni kumtakia kheri yule alikuwa anamnasihi miongoni mwa sababu ambazo kama zinapelekea watoto kuchoma shule tahrim baadhi ya za tulaba min hukumu ya kanunia baadhi ya walimu wananyima wanafunzi hata nafasi ya kufanya ibada hawa na kibira nini ni misko na vile vile kanuni constitution imepatia watu uhuru wa kuabudu fasajidu yamna anasrania min dhahabi ila kanisa wal muslimina al masajid wa tidai al wa nahwi Unapata mwalimu kama yule anakataza vijana wa Kristo wa Jumapili waende waje kanisani. Kila siku ni preps tu, ni matisho na makati na jumla mfano wake. Na vile vile unapata kama anazuia Waislamu kwenda msikitini. Na vile vile kuvaa hijab na mfano wake. Sio sawa. Weka zangu na kufunza funza, upate mshahara wako, ukwenda nyumbani kwako. Mimi akalithiru amalan uti ba'd tulab. Hiyo kisaikolojia ni miongoni mwa sababu ambazo kwamba zinaweza kupelekea watu kugoma. Na kugoma sio lazima wapige makelele. Watoto wana sampuli nyingi sana za kugoma. Kuna mgomba lile watoto wanagoma hata mwalimu huwezi ukajua. Labda mzao akwambie nini, akwambie siri. Kwa hivyo hii ni miongoni mwa sababu ama kama napelekea watoto wanachukia walimu wao kwani hata akisikia watu fulani wamekaa chini wanapanga wanataka kutuma shule, hawezi kupata hawezi kupata mwalimu lingeje, ananyamaza. nasema eti ah, ah, mwalimu mwenyewe ananyanyasa. Qala Allah Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, mwalimu sikia vizuri, ya ayuha nasu, enyi watu. bwana mtu na jitu na binadamu. Ubudu rabbakum, sawa ni Freemason au mirenani, ubudu rabbakum ni daa, mwabuduni mola wenu alladhi khalaqakum, au kama muumbe nyinyi walladhina min qablikum, na wale walio kabla sisi, la'allakum tattaqun, ili tuwe wacha Mungu. Vile vile ala anamnyesha kidole yule mtu ambaye kama anakasirika watu kufanya ibada, man hadhana, hakuna mdhalimu zaidi manaa masajid Allah an yukara fiha ismuhu wa samiha haramiha kuyula kwamba anakataza watu kufanya ibada na vile vile anazuia watu kwenda msikitini. Kwa hiyo mwalimu, waje walimu kama nazuia watu kwenda kwenye msikiti au kwenye makanisa, mnafanya vibaya. Falialam alustadh, mwalimu anafaa jue anahu lau judi lisalahi aqwa fi ta'lim sulukiyati bani adam min qawli lahi wa qawli rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mwalimu jua na ujue tena kwamba hakuna silaha ambayo kama ni kubwa ambayo kama ni greatest weapon ya kubadilisha tabia ya mwanadamu kama maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Ndio sababu serikali kwa sasa katika prisons waongeza walimu kule takriban 50 na au ni Waislamu peke yake. Wakristo vile vile wamechukua mapasta nadhani 50 na wanachukua nadhani kiwango kama kinatoshana. Sababu nini? Wamegundua kama bunduki na fimbo na mtu kunyima chakula na kufanyishwa kazi mingi haiwezi ikabadilisha tabia maadamu kama maneno ya Mwenyezi Mungu na maneno ya Mtume wake sallallahu alaihi wasallam aqulu ma sami'tu wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin وسفك دم هذا وضرب وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت قبل حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في نار جهنم والعياذ بالله رواه مسلم Mtume sallallahu alaihi wasallam kusiku alisema masahaba zake, mnamjua ni nani aliyefilisika? Wallahi hakika. Wakasema mwalifilisika ni mtu mkama kidogo, hana pesa ama hana vitu vile tatu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hapana, anayorisika katika umati wangu ni yule mtu ambaye kwamba siku ya kiyama atakuja na swala na zaka adhabu nyingi sana hali kwamba anakuja ilhali mdhulumu fulani amempiga fulani amefanya hivi na hivi amefanya makosa yale na yale yale amdhulumu mtu fulani kisha baadaye mtu kama yule atakuwa zile hasanati zile wema kwamba amefanya inachukuliwa inapatiwa wale watu wengine mpaka mtu kama yule inafika mahali anafilisika hana chochote mtume akasema kwamba zile hesabu ikifika bali ikamilika ilhali bado anadaiwa thawabu, inakuwa sasa hakuna njia nyingine ila kuchukua yale makosa ya wale watu waliodhulumu ama waliokosea akawekewa yeye, alafu atakuwa hana thawabu, haja kule familia peponi, aingize moto wa jahannam, wala iyadhu billah. Kwa hivyo wale kama wanafanya hivyo, wajua kama wanadhulumu wazazi. Naam, wazazi wanabeba gharama kubwa sana kuliko mambo kama yale. Naam, huenda labda babake anajiweza, hawa matajiri, hana wasiwasi yote, lakini hajui kama kuna watu wengine wanaumia labda na hustle wala si mchezo pesa vitu zimepanda maisha ni ghali nasaha ya pili Allah yakara mufsidin ewe kijana unasoma shule jua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala apendi wafisadi qala Allah ta'ala mzungu subhanahu wa ta'ala anasema wa minan nasi man yu'jibu qawluhu fil hayati dunya ataleza sifa munafiq Ahnas bin Shuraiqi akisema kwamba miongoni mwa watu kuna watu kwamba wanakuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na ni matamu ويشهد الله على ما في قلبه وهو على ala انا khisam على سبحانه وتعالى wa ta'ala الى ni muumini كما hali kama سعيد kama yule السلام muhimu واذا تولى mwenye kupiga salamu vita wa idha tawalla na mtu kama yule anapokupa mgongo zake saa fil ardi liyufsida fiha kama yule anafanya fisadi hali ya juu kwenye ardhi yule wayuhlika alhartha wa nasla mtu kama yule aweze kuchoma kuchoma mazao kuchoma mazao Eh, wayaktula almawashi, na vile vile auwe ah, wanyama. Kama kama haya ya kuchoma choma si mambo mazuri, bali sifa huyu mnafik amekwamba alikuwa akija kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anajisifu, anajigamba vile ni muumini, ilhali kama yeye ni mfisadi. Naam, kwa watu ambao kutoka sehemu za Western na Nyanza wanaelewa namna ufisadi au kuchoma moto inafanyika kule. Wewe labda mtu hakupendi kwa sababu moja au nyingine, na mara nyingi kule huwa wanapanda miwa na miwa siku zote, hata ukiwa ni msimu wa baridi, mara nyingi unapata kuna zile miwa ambazo zimekauka. Kila miwa ikipanda juu, unapata zile za chini zinakauka. Hata mti pia ni hivyo, kila mtu ikipanda juu, zile branches zinagoroka za chini huwa zinakauka, zinakauka na tumia kuvunjika, watu wengi wanafanya kama kuni. Mtu anaweza akapita pale akachukua moto akawasha, na akiwasha labda moto akawasha, labda ile labda ile nini, labda ile ile ile miwa ilikuwa haijakomaa, wale mtu anaenda hasara ya hali ya juu hakijakomaa lakini labda haijafika zile miezi ambayo inahitajika, inabidi achukue miezi kama ile auzie kampuni kwa bei kidogo, na kwamba hata hata hatapata faida. Kwa hivyo bongo pia vile vile watu tunakuta kwa ufisadi na si mambo mzuri. Nasaha ya tatu, isa adai fi talabi ridha walidayk au ihdahuma, ewe kijana, ewe msichana, ewe kijana, siku zote kimbia kimbia mbio kutafuta radhi za wazazi wako, kama bado watu wawili kuhai au mmoja wako vile vile watu kama nilielewa na nini single point vile vile waelewe عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبه كم anasema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى الله عليه وسلم anasema رضا الرب تبارك وتعالى في رضا الوالدين وسخط الله تبارك وتعالى في سخط الوالدين نعم hadithi kama hii ijapokuwa kuna walamu tofautiana sahihi na dhaifa lakini maana yake ni sahihi rawi Tirmidhi akisema kwamba eh, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala zimesongamana radhi za wazazi wawili waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana Allah subhanahu wa ta'ala ameshikanisha radhi za wazazi wawili pamoja na nini kumpekesha yeye tauhid maana kuacha ihtimama na nini na jambo la kutendea wazazi wetu wao vizuri na vile vile makasiriko ya Allah subhanahu wa ta'ala imefungamana makasiriko ya wazazi wote wawili fi hadha alhadith ja'ala Allah ridha min hadha alwalidayn وسخطه وسخطه من سخطهما فمن أرضاهما فقد أرضى الله ومن أسقطهما أو حداهما فقد أسقط الله فلا تكن سببا في دافع والديك ظلما لما لم يتلفا sasa ashariha amesema kwamba radhi za wazazi wawili zimefungamana eh, na radhi za Allah subhanahu wa ta'ala basi ewe mtoto ewe kijana usiwe sababu ya mzazi wako kukasirikia wewe kwani wewe unafanya mzazi wako analipa kile kitu ambacho kama hajakifanya naam analipa kile kitu ambacho hajakifanya. Kwa hiyo tumeona mara mingi shule kichoma, hata wale hata wale wengine wanafurahi. Tunasema kama eti hapa kila mzazi kwa mfano kama labda shule nzima kuna labda kuna kama elfu kumi kila mzazi akitoa elfu moja na mia tano ni pesa ngapi hizo? Itazidi tazidi ndio vitanda ama zile magodoro ambayo kama zimechoma. Wazazi wanalia. Kwa hivyo watoto, vijana, hacheni kufanya mambo mnayofanya mshako wa wazima. Nasaha ya nne, alaika bihusni alkhuluqi afma alfadhail lazima kijana mkawa ni Muislamu au mwanadamu wa kawaida lazima ajipange na adabu wa yakuna dhalika ma alqarib qarib wasadiq baid walmuslim alkafir wal-adu wa nahwi na na adabu tabia nzuri yenyewe lazima iwe mtu wa karibu kwa familia yako mjomba shangazi na mkamo wake au vile vile mtu mbali vile vile rafiki ama vile vile adui vile vile Muislamu au vile vile mtu asiyekuwa Muislamu adabu lazima iwe ni ala hadhi musawa An Jabir radhiallahu anhuma an nabii sallallahu alaihi wasallam qala, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema inna min ahadikum ilayya wa aqradukum minni majlisan yawm al-qiyamati ahasinuhum akhlaqan rawahu Tirmidhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa zawadi ya yule mtu ambaye kwamba tabia nzuri, akisema kwamba atakuwa karibu naye sana siku ya Kiyama. Kwa hivyo mtu kishakuwa karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo nzuri. Kwa hivyo tuomba vijana muwe na tabia nzuri, kujipanga na tabia nzuri ili pale kwamba yakukaa karibu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku hiyo ya kiyama. Anasihatu alkhamisa, nasiha tatu kumalizia atawbatu ila Allah wa mubadara fi dhalik. Eh, labda kuna mtu tayari ashachoma shule. Kama kuwa tayari mtu ashachoma shule tayari kuna watu kama mmoja na kuoa ima anaweza kuoa kimekana moto ama suffocation. kwa Kwani tunavyojua kwamba vitu vingi vitu kama hivi na mgoro zikichoma zinatoka kitu kinaitwa carbon monoxide. Kama masa na oksijeni na mwanadamu ni maadui wawili, wakikutana kabisa mtu nakufa dakika moja. Mfano wake ni makaa. Makaa tunaambia tunakataza wakati baridi kama huu, mtu akiwasha makaa silala ndani ya nyumba. Ama kila ndani na nyumba tafadhali hakisha ventilations vile madirisha zimefunguliwa vizuri. Kwa sababu gani? Ile gas inatoka pale ni gas ambayo kwamba nini? Ni adui ya gas kwa kwamba ni oksijeni na makaa mwanadamu anafaa kuingiza ndani. Naam. Sasa mtu tayari asha kama ni kuchoma shule asichoma kama mlikuwa tayari kashaua solution ni nini Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala anasema qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim sema enyi wale wangu ambao kwamba mjidhulumu na zenu kufanya makosa mbili tatu la taqnatu min rahmatillah msikate tamaa kwa rahma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala usibu gani inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an Allah Subhanahu wa Ta'ala sema dhambi yote isipokuwa mtu ambaye atakufa katika shirki eh, kwa hivyo tukimalizia hotuba yetu ni muhimu sana wazazi kufunza watoto wao adabu, na vile vile watoto waweze kuheshimu watu wazima. Kuna neno siku sana natumia kamba eti hawa wapangwe hapa, anaiwezekani lazima waongozwe katika watu wazima. Kuna zile daraja simu kama zimewekwa, mtu mpaka anafika miaka kumi na nne anaambiwa ni teenager, akifika miaka kumi na nane hapo anaambiwa kama yeye ni youth Youthfulness inaendelea ima kama miaka 34 ama 39. Tutapata mitume wengi alayhi salatu wasalam walikuwa kipato utume wakana na miaka 40 ndio ukamilifu wa utu uzima. Kwa hivyo mtu atumie nafasi yake vizuri, asiyetumia nafasi yake vibaya, na tunaelekea kwa kwa siasa kwa maana nishasema, nishatanguliza, nishamalizia kwamba katika koti hakuna kitu kita youth huko. Ukienda kule utahukumiwa kama mtu mzima. Siku nyingine Allah subhanahu wa ta'ala akupatie afya na nguo utaweza kukusana mawili matatu katika dini yetu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk